Kroz ta lijepa imena upoznajemo našega gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Dozivamo ga njima, tim imenima, nastojimo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala obožavati. Kako je Jalla Vala i rekao u suri Al-A'raf وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا I samo Allahu pripadaju najljepša imena, pa ga njima i dozivajte, pa mu se obraćajte tim imenima. Zašto također nastojimo spoznati svoga gospodara, što je god moguće više, upoznati se s njegovim lijepim imenima, Zbog toga što i Allahov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam kaže da doista kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoji 99 imena koji ih nauči, spozna, razumije, shvati, radi po njima, taj će ući u džennet. A zasigurno svima nama najveća želja jeste da se spasimo džehennema i da uđemo Allahovom milošću u džennet. Zbog svega toga nastojimo da što je god moguće više upoznamo svoga gospodara kroz njegova lijepa imena, uzvišena svojstva, njegova dijela, postupke, radnje. Kaže Ibn Qaim Rahimehullahu ta'ala, onaj koji upozna Allaha kroz njegova lijepa imena, uzvišena svojstva, njegove radnje, njegove postupke, taj će neminovno zavoljeti Allaha subhanahu wa ta'ala. I zasigurno, to je na Dunjaluku džennet. To je dunjalučki džennet. Da spoznaš Allaha subhanahu wa ta'ala, da njega iskreno voliš, da mu daješ prednost u svemu, da njega najviše voliš od svih i da žudiš za susretom s njim. Kako su naši prethodnici govorili, zaljubljenici dunjaluka, oni koji su zaljubljeni u dunjaluk, oni su jadnici. Zaljubljeni su u dunjaluk, a odlaze sa dunjaluka, umiru, umiru, na Dunjaluku nisu kušali ono što je najslađe. Nisu oprobali ono što je najslađe na Dunjaluku. Pa kada bi bili upitani a šta je to najslađe na Dunjaluku, odgovarali bi spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala, iskazivanje ljubavi prema njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, smirivanje uz njega i žudnja za susretom s njim. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena jeste i ime El Kafi. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime El Kafi. Ime koje se kod nas najčešće prevodi kao onaj koji je dovoljan. Ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Kafi spominje se kao ime na jednom mjestu u Kur'an Kerimu, dok kao osobina dovoljnosti, da je Allah subhanahu wa ta'ala dovoljan vjerniku po pitanju svega, spominje se na mnogim mjestima u Kur'ani Kerimu i također u sunnetu hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa što se tiče Kur'anskog ajeta u kojem se spominje ovo Allaho subhanahu wa ta'ala lijepo ime, to je 36. ajet sure zumar u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alejsa Allahu bi kafin أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يدلل الله فما له من هاد Zar Allah nije dovoljan svome robu? Elejsa Allahu bikaf. Zar Allah nije onaj koji je dovoljan svome robu? Oni te plaše, oni te zastrašuju lažnim božanstvima, onima koje ljudi obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a doista koga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi, nema za tog upućivača. Zar Allah nije dovoljan svome robu da ga zaštiti od svih onih kojima ga straše, kojima ga, kojima ga plaše? Jer svi oni koji straše i kojima straše su u stramputici u zabludi. Onaj koji se istinski boji Allaha subhanahu wa ta'ala i koji je svjestan da mu je Allah subhanahu wa ta'ala dovoljan u svemu, taj je, taj je na pravom putu. Što se tiče ove osobine, da je Allah subhanahu wa ta'ala dovoljan svome robu po pitanju svega, ta osobina se spominje na mnogim mjestima u Kur'ani Kerimu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala između ostalog, inna kefejnake mustahzi'in Mi smo ti dovoljni da te zaštitimo od onih koji se smijavaju s tobom, o Muhammede. Mi smo ti dovoljni. Fesejek fikehumullah. Allah će ti biti dovoljen. I slično. Također u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam spominje se ovo Allaho subhanahu wa ta'ala lijepo ime i ova ova osobina također. Pa bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam često spominjao u dovi prilikom odlaska na spavanje ili prilikom jela da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji nas je zasitio, onaj koji nas je nahranio, napojio, onaj koji nam je ono što nam je dao učinio, učinio dovoljnim. Da vidimo, dakle, el kafi u arapskom jeziku koje ima značenje. Kako bi nam ovo Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime el kafi bilo jasnije njegovo značenje, šta doista znači, vratimo se na riječnike arapskog jezika. Pa ukoliko se vratimo, vidjet da El Kafi dolazi od riječi kifajet. A kifajet u arapskom jeziku ima brojna značenja. Ima značenje preuzimanja na sebe, činjenja određenog dijela. Preuzimanja na sebe činjenje određenog dijela. Dakle, da osoba preuzme na sebe nešto što ti ne možeš da uradiš. Ti si uradio koliko si mogao, zatim ta osoba neko preuzima na sebe. Zato se često za sluge koristi termin kufah, dakle oni koji služe svoje vlasnike i slično nazivaju se kufah. Dakle, kifajet ima značenje preuzimanja na sebe, činjenja određenog dijela, određenog posla. Također ima značenje hrane koja je neophodna za održavanje tijela, odnosno ima značenje onoga što je neophodno da bi se održalo nešto važno. Dakle, ono bez čega se ne može održati život, ne može se živjeti kako treba. Također ima značenje sposobnosti. Kifajet u arapskom jeziku ima značenje sposobnosti, ima značenje korisnosti i ispravnosti, ima značenje dovoljnosti. Dakle, ima značenje preuzimanja na sebe činjenja određenog posla, ima značenje nečega neophodnog, nečega važnog da bi se dakle opstalo u životu, ima značenje sposobnosti, korisnosti, ispravnosti i dovoljnosti. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji preuzima na sebe poslove svojih robova. Odnosno onaj koji preuzima na sebe da im obezbijedi ono što je neophodno za njihov život. Zašto? Zato što je on Allah subhanahu wa ta'ala sposoban. I sve ono što im Allah subhanahu wa ta'ala obezbjeđuje, to je zasigurno ispravno i korisno za njih i on im je dovoljan po pitanju toga. El kafi jeste onaj Allah subhanahu wa ta'ala dakle koji preuzima na sebe sve ono što je neophodno njegovim robovima, svim ljudima, svim ljudima bez izuzetka da bi opstali u životu. Jer je on sposoban i to što im Allah subhanahu wa ta'ala daje, to je zasigurno korisno za njih, makako oni mislili i oni se trebaju zadovoljiti Allahom subhanahu wa ta'ala. On im je dovoljan po pitanju toga. Nisu potrebni nikoga, nikoga drugog. Također, islamski učenjaci su davali i druge definicije ovog Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Kafi. Pa se kaže, El Kafi jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je dovoljan svome robu da ga zaštiti od nedaće prije nego li se ona desi ili da od njega odagna nedaću, nedaću kada se ona desi. El Kafi jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je dovoljan robu da ga zaštiti od nedaće koja mu se sprema. Ili kada ga zadesi ta nedaća, on mu je dovoljan da ga izliječi od te nedaće, da odagna od njega tu nedaću. Također, kako kaže šeheh Sadi, rahimehullahu ta'ala, El Kafi jeste onaj koji je dovoljan svim svojim robovima u onome čega su oni prijeko potrebni u onome čega su oni prijeko potrebni. Dakle, on je dovoljan svim robovima, i dobrima, i lošima, i vjernicima, i nevjernicima. Allah subhanahu wa ta'ala je dovoljan. Međutim, kaže, a posebno vjernicima, onima koji vjeruju u njega, koji se oslanjaju na njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, njima je, dakle, posebno on dovoljan. Kaže Ibn al-Qaim, rahimahullahu ta'ala, el kafi jeste onaj koji je dovoljan vjerniku da ga zaštiti od neprijateljskih spletki, od spletki neprijatelja, bez obzira bilo oni ljudski ili džinski, džinski ili svijet. Kaže za za Zedjađa rahimehullahu ta'ala, el kafi jeste onaj koji je dovoljan svome robu. On ga obskrbljuje, on ga čuva, on popravlja njegovo, njegovo stanje. Imam Hatabi slično kaže Rahimahullahu ta'ala El kafi jeste onaj koji je dovoljan svome robu u postizanju korisnog i odagnavanju zaštiti od štetnog, od zla, odagnavanju zla ili zaštiti od zla. I mnoge druge definicije islamskih učenjaka koje su od prilike ovog, ovog značenja. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je el kafi, onaj koji je dovoljan svim svojim robovima u postizanju onoga što je nužno, prijeko, potrebno za njihove živote da bi opstali u životu, jer je Allah subhanahu wa ta'ala sposoban da im to da i on im daje ono što je za njih korisno, a odagnava i on je sposoban da odagna od njih ono što je štetno za njih i njihove živote i on im je dovoljan u tome trebali bi se zadovoljiti njime, pogotovo vjernici, oni koji tvrde da istinski vjeruju u njega, da se oslanjaju na njega, da se nadaju njemu. Pa, dragi brate muslimano i sestro muslimanko, kada se upoznamo sa ovim Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Kafi, da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji nam je dovoljan po pitanju svega, naročito onoga što nam je nužno, prijeko potrebno za naše živote. Da se Allah subhanahu wa ta'ala obavezao da će nam to dati. Elejsa Allahu bi kafin abde. Allah subhanahu wa ta'ala pita i istovremeno potvrđuje. Zar Allah nije dovoljan svome robu? Jeste, svakako. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje pita i na takav način istovremeno i potvrđuje. Zasigurno Allah je dovoljan svome robu. Pa kada se upoznamo sa ovim Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom i saznamo da se Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote blagodati obavezao da će nam dati ono što nam je dovoljno, da će nam dati ono što nam je potrebno za naš život, kako da ne volimo svoga gospodara. Mi smo obskrbljeni od Allaha subhanahu wa ta'ala, drži nas u životu, daje nam ono što je korisno, upozorava nas na ono što je štetno, a nismo to tražili od njega. Nismo to tražili od njega. Allah subhanahu wa ta'ala nas hrani još od kada smo bili u majčinom stomaku. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, kada smo izašli iz majčinog stomaka, kada nas je majka rodila, Allah subhanahu wa ta'ala nas je uputio kako da se dalje hranimo, kako dalje da dolazimo do hrane. Mi nismo to znali, mi nismo znali kako to tražiti od njega, nismo bili pri sebi. I tako, kako polahko odrastamo, Allah subhanahu wa ta'ala nam to sve daje bez da smo mi išta hranili od toga tražili od njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kako da ne volimo svoga gospodara kada se on obavezao da će nas hraniti, da će nas čuvati, da će popravljati naše stanje. Zatim, kada se upoznamo sa ovim Allahom subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Kafi, da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji nam je dovoljan u svemu. On je dovoljan zato što je sposoban Jedini on ima takvu snagu, on je dhul kuvatil metin, onaj koji ima neopisivo ogromnu veliku snagu, trebamo se zadovoljiti Allahom subhanahu wa ta'ala. Mimo njega ne tražiti nikoga drugog, jer budemo li tražili nekoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pomogne, zasigurno nikada nećemo se zadovoljiti, nećemo prestati tragati i tragati. Zato je došlo u hadisu kod imama Nesai, hadisu kojeg je zabilježio imam Nesai, a šeh Albani i drugi su taj hadis ocijenili vjerodostojnim, Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, onaj koji bude zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala, onaj koji se zadovolji Allahom subhanahu wa ta'ala, doista ćemo Allah subhanahu wa ta'ala i biti dovoljan. Onaj koji ne bude tražio nikoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, on će mu i biti dovoljan. Pa dakle, kada se upoznamo sa Allahim jalla vala lijepim imenom, el kafi, trebamo se istinski oslanjati samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Trebamo se nadati samo Allahu subhanahu wa ta'ala, strahovati samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, biti zadovoljnim s onim što nam Allah jalla vala dodijeli. Zato je došlo u suri At-Talaq وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ A onaj koji se iskreno osloni na Allaha, on će mu, on će mu i biti dovoljan. Zatim, kada se upoznamo sa Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Kafi, da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je dovoljan da nas obskrbi, da nas čuva, da popravi naše stanje, da nas uputi na pravi put, da nas održi na pravom putu, da nam dadne ono što nam je nužno i prijeko potrebno na Dunjaluku, također na Dunjaluku sutra za Ahiret, na dunjaluku, za naš dunjaluk i na dunjaluku sutra za naš ahiret, da nas uputi, da nas čuva, onda treba da budemo ponizni, poslušni Allahu subhanahu wa ta'ala. On nam je dovoljan i to se jedino nalazi kod njega. Zašto? Zato što on jedini sposoban za to. Zato što samo od njega dolazi ono što je korisno. I samo od njega Allaha subhanahu wa ta'ala dolazi ono što je ispravno za nas onda dakle trebamo biti ponizni Allahu subhanahu wa ta'ala, poslušni, pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Trebamo iskazati svoju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala i svoju ovisnost za njim Allahom jalla vala jednim, jedinim. Zato Allahov poslanik alihi salatu wasalam noću kada bi odlazio u postelju govorio bi alhamdulillahi alladhi saqana wa at'amana wa kafana neka je sva hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji nas je nahranio, koji nas je napojio i koji nam je dovoljan i koji nam je omogućio da odemo na počinak, da spavamo. Dakle, spavati je nešto što je nužno potrebno za čovjeka. Jesti je ono što je nužno za čovjeka, piti, dakle, to je od potreba čovjekovog života, nužnih potreba. Ko nam to daje? Allah subhanahu wa ta'ala nam to omogućava. Pa trebamo iskazati zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Iskazati potrebu za svim tim kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, onaj koji ima dug, pogotovo ogroman dug, veliki dug, neka se obrati Allahu subhanahu wa ta'ala sa ovim lijepim imenom. Neka doziva Allahu, Allaha subhanahu wa ta'ala sa ovim lijepim imenom i moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu pomogne u vraćanju njegovog duga. Da mu pomogne da se riješi svog velikog duga. Prenosi se od Alija radijallahu ta'ala da mu je jedne prilike došao rob sluga koji je potpisao ugovor sa vlasnikom da će mu dati određenu svotu novaca, da će ići zarađivati, da ga pusti, da ide, da zarađuje, da zaradi određenu svotu novaca i da se otkupi, da postane slobodan. Pa je ta svota bila velika i nikako nije mogao da zaradi. Pa je došao i požalio se Ali radijallahu ta'alan na što mu je rekao Alija hoćeš li da te podučim riječima koje me, kojima me je podučio Allaho poslanik alihi salatu wasalam za veliki dug ukoliko želiš da se riješiš velikog duga. Pa je rekao, reci Allahumme kfini bi halalike an haramik. Allahu moj, zaštiti me, sačuvaj me halalom od harama. Učini mi halal ono što je dozvoljeno, učini mi dovoljnim da ne upadam u haram i učini me neovisnim od drugih, da sam jedino ovisan o tebi, gospodaru, gospodaru moj. Zatim, kada se upoznamo sa Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Kafi, da je on, Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji je dovoljan nam u svemu, on nam je dovoljan i da nas zaštiti, kako kaže Ibnul Qaim rahimehullahu ta'ala, od neprijatelja. Njihovi spletki, bez obzira ko oni bili, da li bili ljudi ili bili džini, da li bili to ljudi, dakle, od pojavnog svijeta ili bili džini, šeitani od nevidljivog svijeta, a koji se neprijateljski odnose prema nama. Pa kada nam je Allah subhanahu wa ta'ala dovoljan i za to, između ostalog i naprotiv u Kur'an i Kerimu, počesto gdje se spominje ova osobina da je Allah subhanahu wa ta'ala nam dovoljan, najčešće se spominje dakle pri govoru ili kod govora o zaštiti od neprijatelja. Pa, dakle, El Kafi jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji nam je dovoljan da nas zaštiti od neprijateljskih spletki. Pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas na svakom koraku zaštiti od smutljivaca, prevrtljivaca, od nevjernika, zlobnika, pakosnika, onih koji žele da naude nama i našoj vjeri. Allaho poslanika alihi salatu wasalam bi postupao tako. Molio bi Allaha subhanahu wa ta'ala za pomoć. Molio bi Allaha subhanahu wa ta'ala za podršku, za zaštitu i govorio hasbun Allah wa ni'mal vakil. Dovoljan je nama Allah. Dovoljan je nama Allah da nas zaštiti. Poznato je li u bitci na Hendeku, na Ahzabu, kada se ogroman broj nevjernika iskupio da završuje već jednom sa vjernicima u Medini, sa Allahovim poslanikom, alihi salavcam, njegovim ashabima, pa su vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi drugi ashabi čuli za taj ogroman broj kako se iskupio, kako žele da ih dokrajče, nisu se prepali, nisu se prestrašili. Kako? da se prepadnu, prestraše kada imaju Allaha subhanahu wa ta'ala uz sebe. A ko se to može boriti protiv Allaha dželle vala Zato su rekli hasbunallahu Allah wa ni'mal vakil. Dovoljan je nama Allah i divan li je on pomagač. Rekli smo, dakle, El Kafi jeste onaj koji nam je dovoljan da nam obezbijedi ono što nam je nužno, prijeko potrebno za naše živote. On to preuzima na sebe, Allah subhanahu wa ta'ala, jer je sposoban. I sve ono što nam daje, u tome je korist za nas. To je ispravno za nas. Zato uvijek imajmo lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. On je el kafi, onaj koji nam je dovoljan po pitanju svega i onaj koji nam daje ono što je korisno, ispravno za nas, imajmo lijepo mišljenje uvijek o njemu. Ma šta nam se desi? Mi ne znamo u čemu je dovoljno za nas, koliko nam je potrebno obskrbe, kakva nam treba zaštita i slično. Ono što nam dadne Allah subhanahu wa ta'ala, budimo zadovoljni time, imajmo lijepo mišljenje. Nekada nas možda po našem viđenju, po našem rezonovanju nešto zadesi za što mi smatramo da je to nedaća, da je to zlo za nas, da nije dobro. Međutim, mi ne znamo u istinu, uvijek, u pravom smislu šta je dobro za nas. Mi ne znamo, Allah zna. Ponekada mi mislimo da je nešto dobro za nas, a ispadne loše. Ponekada mislimo da je nešto loše za nas, a ispadne dobro. Mi ne znamo, Allah subhanahu wa ta'ala zna. Zato, nastojimo što je god moguće više upoznati se sa Allahom subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva i dozivati ga njima, obraćati se Allahu subhanahu wa ta'ala s tim imenima i moliti Allahu subhanahu wa ta'ala da nam omogući da uđemo u džennet na dunja luku, da ga spoznamo što je god moguće više i da ga volimo kako bismo sutra ako Bog da ušli u džennet na ahiretu.